птах, несе вість, він сам вість, і все наше життя вість для когось добра чи лиха. Тоді про цю картину знало дуже мало людей. Вони з Іриною теж побачили її випадково, коли подорожували по Литві. Ірина придбала копію вже без нього. Отже, вона всі ці роки пам'ятала про його найулюбленішу картину. Він намагався не видати свого здогаду. Підійшов до годинника, щиглим по колишньому загнав зозулю в дупло. Годинник не йшов. Давно він зупинився, немов поміж іншим запитав Тищенко. Одразу і я чомусь не одважилася отдати його в ремонт. А тут все як колись. Я сюди приходив часто, з поминами. Він уже трохи оговтався. Ми весь вік вертаємося у своє минуле, у свою молодість, бо, очевидно, це найсправжніше. Хто зна? посміхнулася вона. Можливо, справжньою є ілюзія вертання. Чому тільки ілюзія? Залишається слід, по ньому йде пам'ять, і знову вже не те. Він нервово пройшовся з кутка в куток кімнати. Не знаю. Мені здається, ти лишилася такою ж. Вона знову сумно посміхнулася, і йому ніби інеєм обсипало серце. Сприймає як комплімент. Нарешті ти навчився їх казати. Насправді я, на жаль, рішуче не та. Все-таки, на жаль, як бачиш, не приховую. Він зрадів її словам відчув у них мов би, порух назустріч, хоч відчув і засторогу. Він розумів, обхідні маневри не потрібні, проте не знав, як сказати те, задля чого приїхав. Щось бриніло особливо сумне, але й радість розливалася йому в грудях, вже хоча б від того, що Ірина пам'ятає про нього, що вона сама що він бачить її. Як просто і невимушено все відбувається в молодості. Один погляд, один жарт, доторк руки, і вже все сказано, все зрозуміло. А зараз вони заморожують споминами самих себе, кидають одне одного усе більшу і більшу ніяковість кілометри спогадів, які заважають. Позавчора увечері я зустрів у Харкові в готелі Іршу, сказав рішуче. Всі ці роки я думав, що ти його дружина. Ірина здригнулася, здивовано скосила на нього очі. Ми й не були одружені. Чому не написала мені одразу? Похопився він і зрозумів, що сказав дурницю. Ніби вона могла йому написати Приїжджай, у мене з Іршею все розладналося. Мабуть, вона теж подумала саме так, бо не відповіла. Він що? Тоді ж одразу залишив тебе? Справа не в тому. Словом. Я сама не захотіла виходити за нього. Звичайно, якби він того хотів, якби наполягав, я тоді зрозуміла, побачила. Вона рішуче знайомим жестом стріпнула волоссям. Не треба того згадувати. Його не обминути один раз, заперечив він. Я хочу знати все. Мені здається, мушу знати все-таки я його вводив в архітектуру. Та й просто я покладав на нього великі сподівання.